babivuga ko naho two ubwanwa bwapfutse umuntu none mwe abo mwegeranye mu batware ah. birashika mu kayaga kuri icyo kintu mu myaka yahera nk'umwaka weze hose hm. nk'aya mango wasanga imodoka zitonze ziko zarapakira zuzeye imyimbati yumye icyo bita kimanya gino wacu yego ariko nk'iki gihe n'akabasikere kanubwira kaboneke baca basama hanyuma bagaca bakeshamwo ifu bagaca bagurisha ibihumbi bibiri ku ntuze ku munzani none nk'ujya ko yavuze ngo igiciro cy'ifu y'imyumbati kiri ku bihumbi bibiri ku kiro eh. mu kayogoro nangaha hari abantu b'abategetsi babashikira hamwe mubwira muti nyabona nyabona ibyo muri kumuragira byose ibi bifungurwa birazimbye bakagira inyisho babahaye bariho kurema bariho barabibona nabonye bakibuke buva hehe ko menga atana ntabuboneka iyo ugiye gutera mu ndimo ukimamo rukonyine ugasanga ni imizi hmm. wavuze ko witwa disimasi eh, disimasi rikaba buge muri komine nyabisinda none ga disima aha nyabisinda haregeranye ni tanzania cyo kumwe n'ahajya mu kayogoro twari ko turavugana biciye bicika nagomba kubaza yuko nk'ahegereye tanzania eh, atamasumiro bashobora kugira bakura tanzania hoba hari uwundi munywanyi alo Ibana ni inkuru nziza Odifax Nyabiraba. Yama. Nyabiraba ngaha muri Bujumbura. Na cyane cyane muntu w'Imana. Yego. Nukuri na ni woraba rakamara amazi kilo cy'ubufu ni 22. Wewe wewe fungukwa zitoroto igihumbi n'amajana abiri ni nako nakamara amazi ntiworaba ni ngorane. Weho rero ntuje nagira ngo uvuga uti ni cabiri. eh. ni ahantu hari ikirere usanga imirima ya mitotahaye no iratotahaye ariko hajya birazimbye ni ukuri ikiro kifu nk’aho duherereye twe turi hafi yo kuruhwa hafi y'igihugu cy'u rwanda ni ukuvuga ikiro cy'ubufu eh. kigurwa ibihumbi bibiri n'amajana abiri wewe rero uje nk'uwo muri odifagisi wo muri nyabiraha eh, birakaze birakaze cyane twebwe ni ukuri ikintu kizimbutse nanjye numva nk'uko abo bagenzi banjye babivuze eh. umunyu wonyine ni wowe ku gihumbi ku mahera ijana amajana abiri gutya ariko umuhwi eh. umuhwi igitoki bita ikimaraya umuhwi umuhwi umuhwi mu ntara yitwa cibitoke cibitoke mm-hmm. umuhwi ni ijana n'itanu uwugereranyije munini ni majana abiri umuhanyu umuhanyu mbe hari ibintu musumira aho hakurya yanyu mu rwanda oya mu rwanda twe ntitucayo biragoye bo bo baraza oya eh yego kabisa none imbibe ntizuguruwe e, ntibiragenda neza ariko igihe bizogenda neza aho mbere nk'igihe bizokungurwa neza bakabitwara i rwanda ubu uzogurwa nk'amajana atanu eh tuzoca tuzimbwa rero e, tuzoca tuzimbwa ubufuna bwo buzojya nko ku bihumbi bine none twe ntavyo twokurayo rero ga mbega ibyo twokurayo emwe sinzi nkeka zandagara bayita indugu none wenda kubaze ndeke kuguma hahandi eh. ku bwawe eh. hakorwa iki ababijejwe bakora iki yewe mbona leta yoraba uko idutabariza mu mahanga kugira ngo baze badufashe kuko mbona ibintu bigoye mu mahanga mu mahanga bafashe canke baze kudandaza ntibaze kudandaza basibize turebe ko byoboneka hanyuma igiciro kikagabanuka ku guhamagara ubwa mbere gushikana kino gihe numva bavuga ibiciro by'ibifungurwa mweho gute mwebwe mutaravuga we uri kurondera umurongo ndanezerewe ku byo numva noduma ewe konete wanje urira umuwanga ko habaye iki ni irya mbere nkubonye unezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm.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 ibyoza bipfa ahandi mugabo bishike biboneke ubundi munywanyi alo amahoro neza ikiro cy'ibihagi n'ibihumbi bitatu n'abiri bitatu na munani nkaca ashaka kuvuga hmm. ikijyanye n'umwavu sabwe yego ndakumva jewe mu kijyanye n'umwavu leta bankeneye kongereza abakozi eh. ugiye gutanga umwavu urashobora kubura ugataha utarose abatari bake muga bahora bavuga yuko umwavu kino gihuri ko utangwa neza ubwo ugiye gutanga amahera ya nyuma twatonze iminsi myinshi eh ni twatonze iminsi ikibiri mhm. n'ubwo usanga mbego umuntu ariko aratakaza umwanya cyane mugabo urugero rwose ushaka uraronka yego uraronka mbwa nibumva abakozi babongereza ko umuntu atonda saa mbere agashikirwa cumi n'imwe mbega basi hoho akavura kagwa neza Eh, akavura kagwa neza ubu eh, gace turaba nuko leta yohimiriza ikaraba abajejwe intwaro eh, duha uburenganzira bwiza turakomera turaraba imbuto ryo ziragabanuka igiciro akumbura ko nta kamuteye abatware ni buke buke kwera hmm. bimeze gute naho ashira ibintu by'ibiciro twebwe abantu bato bato mutatu karukiye hmm. muratuasha turabajanye kwera muganda kubatse none kumenga ahari hahantu ujuraca naho muri matongo uri kuraca hajya nyene aho hegereye nk'ikaburimbo ukabona imirima y'ibigori imeze neza hajya mu myonga mu myonga hahongira barejeje no kwimbura ukabona imirima imeze neza none basoromye baca bajana he Ico mbona eh abatwaye hmm. ora ikintu cyo kwibuka gihe igiciro tukamenya igiciro umuntu agiye kugura igishiro kiba gihagaze ko nico nanje nosa mm. bagashinga igiciro bagashinga igiciro ubona two cubahiriza neza nicyo tuba dukeneye tweba tubata hmm. none nk'igiciro dufate tuti ubufu ibihumbi bibiri abundi te bibiri n'abiri abandi ibiharage bitatu n'abiri bitatu n'atanu nk'igiciro kibereye ibiharage ikiro cogwa ngahe kibereye ubwo bufu cogwa ngahe kibereye iki cogwa gute nacyo ndiko ndaraba nk'ikiro c'ibiharage gagizwe kuri bibiri n'abiri cyangwa bibiri n'atanu byoba bibiri bibiri n'atanu ntibarenze iyo kumbura ko nakamuka iwawe ako nakamuka iwawe ndagukengurukiye havugwa make aho naho nihuriye yego ndi neza na neza amakazi muri komine buraza intara gitega buraza gitega yego kagoma tubere jiribere kagoma tubere kagoma zuberi yego hayagwa amakinwa n'iburatsa amakuru mutamenye yego ni amakuru y'ifumbire ya fomi mhm. e, hajya bariko barayipima munaragiye ahantu bariko barayipima muri tubura eh. ajya atangwa na leta eh. bariko barayapima ku munzane akagira ibiro mirongo ibiri na bitatu na bibiri eh. mugabo aze ku munzani batubwira ko ari ibiro mirongo ibiri na bitanu aho bakaba batwaye bitatu cyangwa bibiri yego eh. ahandi nawe ugasanga hari nako n'akandi kantu yego hmm. natera kamu rero w'uburimyi n'ubworozi yego yuko yoraba abapima amase bakaraba bakagira urugero rwiza kubera abanyagihugu ndumva bariko baridoga none nk'ibyo wabihinyuje gute bariko barayapima ucushira ku minzani ibiri bashira ku munzani umwe bagapimira umuntu ibiro kugira atwara ibiro cumi na bitanu yego kugira ugabure nk'umufuko um, um, um, w'ibiro mirongo ibiri na bitanu ugabure batatu yego bagaca basanga habura nk'ibiro bitatu ku mufuko cyangwa bine atatwasesetse hasi atatwasesetse hasi eh. tuca tubona rero kumenga abanyagihugu baba bariko bararenganywa barya rero bajijwe gupima amase yego ikigo ikigo leta sinzi ukuntu nocita bokontorora bakaraba ko bopimira abenegihugu amase akwiye yego ayandi makuru novuga ahariko arahavugwa ni ishyirahamwe yatubura nayo nyene ingomba ico mvugako yego tubura umufuko ugurisha ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'amajana atanu w'ibiro bingahe w'ibiro mirongo ibiri na bitanu muga muri leta bawugurisha ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda mm, hari ubudasa hari ubudasa nkumva eh. bene gihugu bariko baridoga hagaca hadandaza tubura leta nayo leta urumva igiciro kiri hasi eee eh. igurisha igiciro kiri hasi rero urumva umwenegihugu mutoya ntanumva ko iyo shiramu yatuburira ikiriba abenegihugu bato bato none kubera ko imuheza mukemera tubura kandi hariho eh, ifumbire iri kwitangwa na leta urumva bobo eh. abari mu iryo shirahamwe biyumvira ngo bariko barabagurana eh. kumbe rero bariko barabiba ah. kandi ibyo rero biba leta ibona ngatera akamo rero leta yuko yoyikurikiranira hafi kugira abenegihugu bato bato eh. ntibahembwe ngo bariko ngo bariko bahabwa ngo bariko bahabwa ingurane hmm. ku murenge kuko urumva amahera ko ari menshi isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu alo yambu yambu yambu mucama bitari ni amahoro ni amahoro kabisa urinde wewe none ni mawe no meretusi batazira nyamuranzi nyamuranzi we shabwe urakomeye ni amahoro mucama ni mukanyosha y'ibiciro byabaye ndasi mugabo uri hagati mu gisagara y'ubujumbura hagati mu gisagara jewe ico nobivuga ko sa agatasi hajya karahombye ibi biciro ni igihugu cyose rega agatasi karahombye kubera ari gatoba byatsi arara ah, none tubigire gute ni ukuyihangana kubera urabona kera eh kera imbuto yaho rizimba mugabo umuntu akavuga ati irazimbye mugabo ukabona ko bihari ariko ubu nawe urabona rya zuba ryatsi ryaraturiye imirima ikirere kigenze nabi burya imbuto zishya zigenda nabi ubu rero abantu zico bakirabo kwihangana tukarindira turabona imvura iri kiragwa burya hari uzosanga biragenze neza reka reka tubihe akanya yego kuko nitwoca twihebura imana yocishavura oya yocishavura nta kwihebura Muga nawe eh? none ga nawe Mertus wogira uti ababijejwe leta abajejwe kiniki niki muri ivyo bintu bakora iki na burya ah, twese burya ikintu kidutangaza cyangwa kivugwa ni ibi bintu by'ibiciro biguma biduga twe turibaza tuni none bizogumuko bizoteba bikoroke ko muna iyo dutangaza nuko iyo tubonye ibintu biduze mega kugira bikoroke usanga ari hatari ico kibazo ni kirekire wibajije none nk'inyishu wiha na hato utari bwihinyishu wowe ucubwira uti bizoga umukonyene cyangwa bizohinduka twebwe kumbure inyishu kumbure twiha gato gato eh. turibaza si ibyoba byatewe n'uruzuba rwari rwarigize kwaka tutegeka kumbure hajogera igihe bigasubiza hasi bukebwe n'ahandi ho kabisa tuba dufashwe hmm, eh, yego cyane tuba dufashwe kabisa kuko urimo uritegereza mpenga na ugiye kuraba nko ku bigazi burya ngaho iwacu barima amavuta ibigazi naho bitungana n'ibyo mu rumuryi mugo birahari yego kuza gusanga ikiro kiri ku bihumbi bitandatu kuko eh, icya kane ni ukuvuga irobo icya eh. kane irobo usanga iri ku gihumbi n'atanu cya nkarenga eh. ugaca wibaza ibi bintu ingene bizomera ni ukuri kabisa atari hatari wowe ubaza uti mbega bizoguma gutyo mugahamwe umuntu arabiye ku mwimbu Mm. hamwe ukagira uti jewe toma butoyi naranyaronse umwimbu ngana gucya w'ibiterwa binibi nibi ku mwaka none uno mwaka ndonse ibi ubona wunguka canke ubona harakahombo ugeranije nk'imyimbu y'imyaka ibiri canke itatu ikurikirana mu ncamake uno mwaka biraboneka umwimbu wari wabonetse wari wabonetse hamubwira uti ugereranije no ku mwaka uheze ubu wari wabonetse no ku uheze uno mwaka umwembe wari wabonetse gusa abateragiye babaye bake kuko imbuto yari izimbye eh. bagira mu make hateragiye abantu bifise abateragiye ahantu hashoboka reka burya n'uburimyi n'umutahe bwana ni nyine eh, rero ku bw'ibyo warimye utwo ari two twose kabisa ijuru ryaragenze neza kabisa bari basoroma ubwo ukaza gusanga ukuntu bizimbye usanga ari hatari yego waza kuraba ibinyabutike nabyo nka bijya by'amapine amapiyesi y'amakinga n'ibindi n'ibindi byo eh. dukora mu butike byose ugasanga biraduze nyine twe tugiye kuba abandi eh. gusa icyo dusaba leta hari akantu usanga yagomba gusaba leta hayagwa make ni ukuri akavura karagwa niko turagerageza gutera hmm. tutarasozera hmm. kubera kangira imana akaduhaye neza nta muntu na igihugu yidoga umwimbo wari wagenze neza hanyuma ah, rero ikintu nshobora gukingurutsa mu santeri wacu hmm. eh, n'iryo kumbure ni tutari ko twumvikana neza kumbure iryo barabara uvuga ni ripasura twebwe hmm. hmm. uri kuvuga vy'ibarabara ntitwumvikanye neza kuko nanje ntiwategereye ikibazo nariko ndakubaza ndumva yuko tutari tutariko turumvikana gose ariko wowe ushikirije ikibazo c'ibarabara murakoze cyane murakoze ni ukuri ibitaro byananiranye igitoro cyo bwa isasi aha ni ikibazo kabisa mvuye ngaha ngaha kuri mendebe yego induru zihari ni ukuri atari akayobera abahereza bariko baratanga yego bariko barabahereza nk'abaca bugaranye ariko kugira mwana wa mama yego ni kiragoye ikintu nawe usaba rero eh. eh, birya bavuze ngo bashaka bubake ikigega ibigega hagati mu ntara yego ahantu hazoza harashikira ibitoro by'intega eh, bizoza ni ukuri niba kwakwanya yego ntande badakwakwaniye ku maturira turakenye turakenye kandi urumva ibintu byayangaye ibintu byose byazimbye mugabo mu byo byihuta amabuji yego eh, naho batarubaka ibigega urabona yuko kumbure eh, ntibibuze kubera bibuze aho bija kino gihe byihuta ngira ngo cubanza kikaboneka yego ntikanze kiboneka kuko eh. tumaze iminsi myinshi atakigega ikigitoro duvise yego kandi ibitoro byaboneka mm. ubundi munywanyi umwe arashobora guhamagara mahoro ndageze muri we nyakubahwa munyesha amakuru ni impore yego urinde nitwa odasi munyabiraba odasi munyabiraba Eh, nk'uko bisanzwe nk'uko bagenzi banjye bari ko babivuga ibijyanye n'ibiciro mhm. nk'ubu urateganya ko wamumenyesha amakuru ikiro cy'ibiharagaba ayo kiri ko kigugwa hariho nk'umuntu ashobora kuba yorimye n'utugemeri tubiri adashobora kuronka amahera yo kutugura hmm. ntiwumva ko bwa bundi bizobandanya bidugaganya kubaho yego cyane Eh, hari ikintu nacyo kigira kabiri hari ibintu wumva bahimiriza abantu ngo nibarima agahawa ngo nibarima icyayi ubwo we worima icyayi cyangwa agahawa mhm. hagugwa amajana ibiharage ikiro kigugwa ibihumbi ibihumbi bitanu kwa nyakubahwa ah, mbega nk'ubu akawa kagugwa ngahe muri kano kanya rero ku bwa kino kiganiro tubasezere tubifuriza ijoro ryiza ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyo kubuja guma kubona yuko umenga uri umucafu eh? Eh, bishobotse amaradiyo